для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка лікапташук. Апейка нецярпліва думаў пра той блізкі і далёкі час, калі і па іх лясных дэпольных дарогах запыляць аўтамашыны. Гэта была яму адна з самых дарагіх мар. З добрымі дарогамі ды машынамі быў ён упэўнены і глухая старана іх вельмі зменіць сваё аблічча хутка і стане краем багацця і культуры. Машыны, лічыў ён, борзда разгоніць застаялую дзікую цішыню. Радасна панясуць узнябытыя вёскі шчырыя і шчодрыя дарункі гарадоў. Пакуль жа, ужо не першы год, ён недавольна паглядваў на раку. У сцяж раёна больш за паў дзясятка прыстаней, чаму б не арганізаваць хаця б вывазку паставак па рацэ, на баршах – ўжо не раз гаварыў, дабіваўся ў акрузе ў мазыры, Атуль пісалі, званілі ў мінску, Кіяў ва ўпраўленне параходства, але нічога не дабіліся. Не было барш, не было буксіраў. Не ўправіліся вывесці палавіны збожжа, падаспела бульба. Усе рынуліся на поле капаць картоплю. Абапал усіх дарог, на ўсіх палосах, даўно ўжо не зелянелых, а рудых. Бульбоўнік пасох, парудзеў даўно. І былі заклапочаныя постаці і старыя, і малыя, усе, хто можа рабіць. Падкопваюць, выбіраюць картоплю, зносяць у кучкі ці ў кашы на вазах. На полем, над дарогою, зняў дзень пяшчотная сонечнасць дні пагодныя, як на заказ, чыстыя вельмі ціхія. Галасы як бы звіняць, але ціха. Усюды плавае бабіна лета. Бабіным летам абчапляны рудыя кусты бульбоўніку, трава пры дарозе чапляецца за ногі, закрыла таратайкі, У конскай грыве таксама бабіна лета. І спакойная, мудрая жорлівасць над усім. Пахне дымам, там і тут на поле белыя дымы паліць сухое бацвінне, пякуць бульбу, радасць малым, грэюцца старэйшыя, зямля ўжо не летняя, стынуць руки, днём яшчэ цёпла, а ночы волкія важкія і ранкамі на бульбоўніку на траве белыя махры інію. Ползут и ползут полем вазы с лозовыми кашами. Вазы с кашами на поле, на дорогах, на прыгуменнях, прыгумнах летня у кожным дворы ладзяць капцы. Картоплю укрываюць ад зімніх халадоў. Вялікія, доўгія як аборы, капцы сыпаюць пры калгасных дварах. Доўгія капцы гэтыя яшчэ ў навіну, як і самі калгасныя зборы. Ідуць вазы з кашамі к вялікім раённым дарогам, па шляхах з бярозамі і вербамі, з тэлефоннымі слупамі, палавіна вазоў у адзін раён, а палавіна ў другі. На станцыях зноў людна, тлумна сыходзяцца, ціснуцца дзясяткі, сотні вазоў, храпуць ржуць коні, распораз ускідваецца лаянка, гатова загарэцца бойка. Кожнаму хочацца прабіцца да вага ў раней зноў апейку бярэ трывога аб вывазцы. Марудна ідзе яна. За кругі што ні дзень званкі, запытанні, як з нарыхтоўкамі, як план, напамінкі, што бульбу Ленінграду і Маскве, На качкі падводзіце акругу, нібы ён вінаваты не быў усё таму, што ён не хоча ці мала хоча, каб было лепш. І от жа, Хоць не вінаваты, хоць ведаеш, няма на табе віны, а ездзіць ўжо як вінаваты, гаворыш ужо ў сельсаветах, у калгасах, у вёсках неспакойна. Сам падганяеш ужо і сам накачваеш, хоць часта бачыш, што ўсё гэта і не трэба. Неспакой, гарачка, нервы не вытрымліваюць, але спакой і дзелавітая разважнасць не ўдаюцца. А можа, такое з ім і ад таго, што ён адчувае цішыня гэта асенняя, не такая лагодная, як магла б здацца, зманлівая. Нельга падавацца яе мірнай супакойлівасцю спакою няма. Спакой нам толькі сніцца, праўду казаў блок. Нярэдка сустракаюць у сёлах незычлівыя нядобрыя позіркі нярэдка позіркі людзі хаваюць, быццам хаваюць душы, стараюцца ўтаіць, што там у іх. Заўважыўшы яго блізка, спяшаюцца адысці падалей. І на сходы вечарамі некаторых не проста склікаць, доўга сыходзяцца і не ўсе. Паўзуць нядобрыя чуткі, што гэты год цвёрдыя заданні будуць не толькі кулакам і сераднякам, нават маламоцным – што не абмінуць потым і беднякоў, у которых будзе што ўзяць. Што забіраць будуць усё да чыста, што павязуць усё ў горад рабочым партыйным, не ў адным сяле чуў апейка, кулакі шэпчуцца, згаворваюцца, гатовы падняць галаву. Харчоў сказаў, што ў яго ёсць дакладныя матэрыялы пра тое, што рыхтуецца змова. мова. Не тихая, зусім не тихая гэтая залатая асенняя цішыня. І ў гэту восень, як і летась, натыкаешся на спробу ўхіліцца ад здачы абавязковых падаткаў. Як і летась дзе-нідзе спрабуюць утоўваць збожжа і бульбу. Адгаворка ўсюды адна, падаткі не пад сілу, здаваць няма чаго. Ні ўгаворы, ні пагрозы часта не памагаюць, даводзіцца арганізоўваць актывістаў, з іх помачу знайшлі не адзін тайнік і схованку збожжа ці бульбы. Знайшлі, раквізавалі, і на саміх тых, хто хацеў ухіліцца ад падаткаў, ашукаць, аформілі некалькі спраў, перадалі ў суд. Пяцёх, найбольш злосных, пасадзілі нават. Можа, таму так востра чуеш прыроду, што бачыш, колькі яшчэ сярод людзей ёсць нялюдскага. Работа старшыні райвы канкама гэта не для беленькіх рук. З дня ў дзень прыходзіцца лезці ў гразь, браць яе сваімі рукамі, ачышчаць зямлю. Гэта толькі збоку здаецца, што работа яго лёгкая – Тратайка са скураным сядзеннем, вожчык ігнат, свой кабінет у раённай сталіцы, прэзідуумы за сталом з чырвоным сукном, быццам слава і ўлада. Але работа старшыні гэта работа таго будаўніка грэблі, які першы ідзе ў ваду, які першы ідзе ў твань, першы сячэ зараснік, вядзе дарогу і на палеце разбалота, работа байца і маленькага, аддзялённага камандзіра, які сакратаром райкома без адгаворак галавою сваёй сэрцам адказвае за ўсё, што дзеецца ў раёне. Вось такі складаны абавязак. І радасць, і неспакой вечны – У сэрцы, у дзень, і ўвечары і начамі ў сёлах і ў мястэчках і ў дарозе. Ад таго ён так часта ў дарозе па сёлах няма ніколі спакою. Радасць увесь час з клопатам. Радасць, вясёлы імпэтны гуд галасных малатарынь прыглушыў мерка мернае цупанне цяпоў, уже ні адным, ні ў двух сёлах. І ў кожным сельсавеце між цеснага бязладдзя мізэрных палосак шырокія прасторныя абшары калгасных уладанняў. Яны шэрэй сталі за год. Касы радыяратых адзін пры адным ступаюць калгаснымі палямі. Баразна пры баразне пакідаюць за сабой вільготную свежасць пахкай зямлі, рыхтуюць да новага калгаснага засеву. Не толькі аратыя з коньмі, неастомныя трактары, пыхкуючы сінім дымам, гаманліва па-маладому порстка рушаць як новыя працаўнікі, пачынальнікі новых знаных пакуль толькі ў марах часоў. За гумнамі, за крайнімі агародамі, пры дарогах растуць нязвыкла шырозныя двары з доўгімі аборамі і свірнамі. Іх складваюць са старых свірнаў і гумнаў, для іх прывозяць з лесу смалістыя сосны. Хораша тады пахне свежай смалою на калгасных дварах. Калгасаў пакуль небагата. Дзевяць калгасаў у раёне, як вастраўкі сярод даўняга балота. Але бяда не толькі ў тым, што іх мала лікам. Большая бяда, што амаль у кожным мала народу. І што яшчэ горш мала парадку, і ладу мала, мала калгасных будынкаў, жывёла найбольш па ўсім сяле, па розных хлявах, будаўніцтва ідзе таксама слаба, тэхнікі вельмі мала, і людзі не заўсёды старанна працуюць без вялікай ахвоты, як бы аглядваючыся назад. Свядомасці не хапае. Агітацыя не заўсёды даходзіць, невядома, як зацікавіць, запаліць іх. Багата што яшчэ невядома. І чым далей, чым шырэй разгортваецца калгасная, тым больш гэтых загадак. Але галоўнае, як дабіцца, каб людзі стараліся, каб рабілі ад усёй душы, каб любілі і зямлю і коней агульных, як любіць сваё адзінае. Багата клопату і неспакою было ў апекі. Але над усім і дробным і нядробным было адчуванне блізкіх, вялікіх падзей. Подах гэтых вялікіх падзей чуўся ўсё мацней і шырэй па меры таго, як сыходзіла восень, набліжалася зіма. частка апейкавага жыцця была ў мястэчку. Тут нязменна канчаліся ўсе яго вандраванні па раёне. Тут быў на тым баку, што бліжэй да хвойніку да прыпеце, яго дом. Палавіна дому, у якую ён усяліўся па праву старшыні раевы канкама. Тут была жонка, вера, Былі малыя, сын яго большы валодзя, і шчабятуха дачка Ніначка. Вяртаючыся пад поўнач ці на досвітак, ён падыходзіў да чорнага акна, ля якога ён, здавалася, знатворку чуў цеплыню іх пастеляў, цеплыню іх сну, прытульваўся, мімаволі прыслухоўваючыся да цішыні, там ціха і радасна стукала сэрца. Ён чуў асцярожны шорхат, што адразу адзываўся на яго стук. Вера – прачыналася так хутка, нібы і не спала. Момант бачыў ці ўгадваў цьмяны абрыс яе твару, што прыпадаў да шыбы, нецярпліва пералазіў каля сцяны плот, скакаў на двор. Чуў зганка, як яна адчыняе хатнія дзверы, як у поцемку ідзе праз сенцы і стукае засаўкаю. Цяпло любага чалавека і цяпло роднага дома, Як чуў апейка іх пасля холоду, беспрытульнасці дарог, пасля чужых канапы у слонаў, пасля навалачы турбот. Вера тулілася да яго ўся поўная маўклівай пяшчоты, ды да ён казаць праўду, чуў сябе так, нібы і не было ў іх тых васьмі гадоў, васьмі гадоў пад адной столлю. У пакоі заўсёды напагатове чакала лямпа, У потімку вера шамацела запалкамі да таго часу, калі апейка звыкла намацваў кручок і вешаў паліто. Лагоднае жаўтлявае святло ўжо адводзіла цемру. Ціхая пяшчотная цеплыня бруілася ў сэрцы, калі апейка на пальчыках ступаў у непрычыненай дзверы станавіўся пры ложках дзяцей. Ніначка, ляжала на матчынам. Кожны раз, калі апейка глядзеў на дачушку, вейкі яе пачыналі чула дрыжаць. Нярэдка яна прачыналася, момант санліва няцямна пазірала абы куды. Тады бацька шаптаў што-небудзь супакойлівае, яна паслухмяна заплюшчвалася. Сын спаў на бацькавым ложку – каля другой сцяны найчасцей носам у падушку, так што апейку звычайна былі відны толькі кволая шыя дай неспакойны віхорчык на макаўцы. Спачатку восені апейка прыязджаў штодня ў вялікай трывозе. Дачка балела, хварэла, гарэла ад шкарлятыны. Баяўся ён за яе, баяўся за сына, ложак якога тады перастаўлялі ў сталовую. Цяпер бяда была ўжо ззаду, Дачка выдужала ад хваробы, і на шчасце володьку хвароба абмінула. Трывога ныла хіба трохі як успамін пра нядаўняе, няжытая яшчэ дамешка да радасці, ад якой радасць можа толькі чулася вастрэй. Адышоўшы ад дзяцей, апейка сядаў за стол, аглядваўся быццам хочучы без слоў даведацца, як жа яны тут жылі, што рабілі. Вось валодзева торбачка з лемантаром і з шыткам на канапе падрыхтаваная пад матчыным прыглядам на заўтра да школы. Сын пачаў працоўнае жыццё з восені стаў вучыцца. Апека яшчэ не зусім прывык да гэтай перамены. Калі думае пра валодзю разам з радасцю паяўляецца часта і шкадаванне. Здаецца нялёгка малому, даецца вучоба. А вунь там ля парога канькі. Гэта значыць сын катаўся. Бацька амаль бачыў ужо, як ён чырванашчокі шчаслівы уваліўся ў пакой. Каленкі, бок у лапінах снегу падаў ці дурэў, А вось ніначыны лялькі на гнутым крэсле, шматкі тканіны спавівала, люляла ляльку, перад тым, можа, як сама пайшла спаць. А вось сукеначка малой на спінцы крэсла. Вера быццам бы латала сукеначку. Новая акуратная латачка на валодзевым паліто, што вісіць ля парога. Вон бачна, на локці. Яны ў такія хвіліны гаварылі мала. Вера не пыталася нічога, у тыя познія сустрэчы больш поўнілася клопатамі. Вымак, мабыць, дождчунь, які перамёрз, марозунь цісне. Скінь боты на дзень сухія шкарпэткі, перамяні бялізну. Шкарпэткі і чыстая бялізна заўсёды былі напагатове. Спрытна паяўлялася заблезлага пузатага камода, паслухмяныя яе клопату і яе каханню. Праходзіла якіх некалькі хвілін я капейка, стаяў ужо ў сухой бялізні ў сініх цёплых шкарпэтках, за салоду умываўся, садзіўся зноў за стол, на які яна збірала вячэру. Сабраўшы ўсё, яна садзілася сама, ціхая, маўклівая, поўная спакоем сустрэчы. Thank you. Нават калі было што-небудзь важнае, жонка звычайна не гаварыла, асабліва калі гэта было непрыемнае. Ну такая была ўжо ў яе ды ў яго звычка. Нішто не павінна было хмарыць сустрэчу. Час радасці усяму свая пара. Прыйдзе пара і клопату, А вось цяпер здарожанаму чалавеку трэба адпачыць, пажыць бясхмарнай радасцю сустрэчы і радасць жыла. З ёю ён за поўнач на досведку клаўся спаць. І з ёю з гэтай радасцю стомлены, нязвыкла спакойны, чуючы жонку сваіх малых, засынаў. Вось ён, плывец, што даплыў нарэшце да свайго берага. Калі ён уставаў раніцай, жонкі ўжо не было. Не было і ніначкі і валодзі, Валодзя быў жонкай, а ніначка ў дзіцячым садзе. Праз сон апейка чуў, як жонка пяшчотным шэптам супакойвала малую, каб не будзіла татку, як ціха і спакойна загадвала валодзя, усё гэта праз сон праціналася да яго і знікала змора сцірала ўсё. Абуджаўся ён ці сам, ці дачасна будзіў пасыльны з выканкома з якой-небудзь пільнай справай. Апейка, хутка памыўшыся, перакусваў тым, што вера паставіла на стол і ішоў на вуліцу. У клопатны дзень. Апейка часта думаў пра жонку шкадуючы. Нялёгка ёй, маючы дваіх, рабіць у школе. Няхай сабе і напалавіну стаўкі. І ён, вядома, разумеў, чаму яна не хацела кідаць школу. Ён разумеў, школа была не толькі працаю, але і ўцехаю, без якой жыццё было б бяднейшае. Тут ён ведаў, была не толькі звычка дзесяці гадоў, тут была і любоў жонкі – якую нішто не заменіць. Апейка і не настойваў, каб яна сышла са школы. Яму было даспадобы, што яна жыве, як і раней, не толькі дома, але і актыўным грамадскім жыццём. Сапраўдны грамадскі дзеяч, настаўніца і яшчэ якая. Хто-хто апейка ведаў, якая яна, настаўніца. І ўсё ж тое, што яна апрацавала ў школе, рабіла і ў школе і дома рабіла за дваіх, падмеру турбавала яго адчуваннем несправядлівасці, якую невядома было, як паправіць на той час. Апейкай сам з сабою з ёю ў дваіх не раз меркаваў, што б можна было зрабіць, каб хоць трохі вызваліць яе, але нічога добрага так і не вымеркаваў. Можна было б перавесці бацьку і матку, бабуля глядзела б малых, але старым шкода было хутка набытку свайго. Пра тое, каб наняць хатнюю работніцу і гаварыць няма чаго, наняць яе гэта ж усё роўна, што наняць парабка. Камуністу, старшыні райвыканкама гэта немагчыма. Як ні думалі, аставалася адно: аддаваць ніначку ў дзіцячы сад, адчынены трэба для праўды сказаць пад кіраўніцтвам старшыні райвы канкама аддаваць дачушку ў дзясад глядзець за володзем хадзіць разам з ім у школу у крамы на рынок рабіць усё што трэба і што хочацца рабіць і жонка рабіла управлялася неяк і ў школе і з дзецьмі і па гаспадарцы Праўда, іншы раз і з дапамогаю старшыні райвыканкамы, які часам, калі быў узрушаны ці стомлены, наракаў на неўладкаванасць сямейнага жыцця. Яна хоць і крыўдавала на яго ў такі момант, але перамоўчвала. Ён злаваўся, бурчаў, але нарэшце астываў і спакайнеў. Найболей жа яны жылі вельмі дружна. Як бы і не былі напоўнены турботамі дні, было часу, каб хоць коротка, хоць урыўкам пасядзець разам, падзяліцца бачаным, чутым, думаным, няхай сабе найбольш увечары пасля апейкавага дня у выканкамі. І разумелі яны адзін аднаго з паўслова, часта з аднаго позірку. У другой палавіні дома жыў даўні апейка ў знаёмы, харчаў. Калісьці апейка сам угаварыў былога начальніка міліцыі пераехаць з не вельмі зручнай кватэры, якая была ў памяшканні. Радаваўся, калі той пасяліўся побач, цэлымі гадзінамі бывала ўвечары ці выхаднымі днямі сядзелі адзін у аднаго ў гасцях або на апейкавым ці харчавым ганку часам спрачаліся і разыходзіліся найбольш кожны са сваёй цвёрдай думкай, але гэта не шкодзіла нібы жыць мірна, нават у добрым сяброўскім ладзе. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Ліка Пташук.